как туманы осенние белая, не такая, как все воронье. Припев. Стая черных ворон оголтелая, мои перья не втаптывай в грязь. Разве я виновата, что белая? Я такую на свет родилась. Сторінка 205. Моїм віршам. Моїм віршам, написаним так рано, що і не знала я, що я поет, мов струменям, народженим фонтаном, як іскрам із ракет. Вам, що вірвались, наче бісенята, в огорнений у сон священний храм, про смерті миті юності присвятам, нечитаним віршам. Вам ще тепер нікому не потрібним, і в магазинах попит не на вас, моїм віршам, немов коштовним винам, колись настане час. Маріна Цвітаєва моим стихам, написанным так рано, что и не знала я, что я поэт, сорвавшимся, как брызги из фонтана, как искры из ракет, ворвавшимся, как маленькие черти в святилище, где сон и фимиам, моим стихам о юности и смерти, нечитанным стихам разбросанным в пыли по магазинам, где их никто не брал и не берет, Моим стихам, как драгоценным винам, настанет свой черед. Сторінка 206. Жінок до сліз не спонукайте. Погоди з моря не чекайте, хай що б не сталося в житті, жінок до сліз не спонукайте від сорому чи почуттів, які б не мучили прогнози, і хто б вам серце не розбив, не дайте жінці лити сльози від недоречних ваших слів. Прощайте, жінку, хай із болем, від зайвих чвар звільніть її, і не виплескуйте ніколи на жінку прикрощі свої. Знесіть усе в житті терпляче, і ще штормитиме не раз. Хай жінка потайки не плаче в душі з образою на вас, і за усі шляхетні вчинки нехай вам буде гідний приз, найщасливіша ваша жінка, яка не лє ніколи сліз. Сторінка 207. Эдуард Осадов. В мороз и в гололед и в слякоть, Какая б ни стряслась беда, Не заставляйте женщин плакать Ни от любви, ни от стыда. Какая бы из горьких трещин Ни расколола сердце вам, Не заставляйте плакать женщин По необдуманным словам. Прощайте женщин, сокращайте и злые распри, и вражду, и никогда не, вымещ... не вымещайте на женщинах свою беду. И как бы ни случилось плавать вам в океане бытия, не заставляйте женщин плакать, на вас обиду затая. И пусть вам будет как награда за бескорыстие труда та женщина, что с вами рядом, не плачущая никогда. Старинка 208. Мей черный карлик. Мій чорний карлик спритним був і милим, з цілунками завжди впадав до ніг. Коштовності усі, що я носила, збирав, складав у скриньку і беріг. Та в чорний день зажури і тривоги мій карлик спинку вирівняв, підріс. Даремно я йому впадала в ноги, і сам пішов, і скриньку геть поніс. Теффі, мой чорний карлик целовал мені ножки. Он был всегда так ловок и так мил. Мои браслетки, кольца, серьги, брошки он убирал и в сундучке хранил. Но в черный день печали и тревоги мой карлик вдруг поднялся и подрос. Вообще ему я целовала ноги, и сам ушел, и сундучок унес. Сторінка 209. Розділ Нерабські вимирати. на ілюстрації безкрайнє поле соняшників, великі жовті голови із ледь скуйовдженими пелюстками колихає вітер. Сторінка 210. Нерабські вимирати. Десь, колись, в якійсь країні Леся Українка. І сіль не така солона, і цукор якийсь не той, суцільні дірки в законах, природи, держави. Ой! Немає кому латати, ще й очі їсть жар війни, міністри та депутати, діагнози не чини. То дуже страшна хвороба, ні в чому не знати мір.